aqui no Dose do Cinco, aqui é um tal de mandelão pra lá, mandelão pra cá, e um carro de som na rua, e eu não consigo dormir de noite, eu não tenho porra nenhuma. Ih, tiozão tá chapando, tiozão tá chapando, ó tiozão chapando, é mandelão. é da tá ficando impressionada com o que fala essa menina, essa pega, é da tá ficando impressionada. Ela tira para a tcheca pra botar na boca. Ela tira para a boca para botar na check, Ela tira para a tcheca pra botar na boca. Ai, que vem nessa tcheca. Ela tira para a tcheca pra botar na boca. Ela tira para a boca para botar na check, Ela tira para. Ai, manda não, manda não, desce, ó. É o Benin, caralho. Manda não, manda não, Ela tira para a tcheca pra botar na boca. Ela tira para a boca. Ela tira para a botar na boca. aqui no Doze do Cinco, aqui é um tal de mandalão pra lá, mandalão pra cá, e um carro de som na rua, e eu não consigo dormir de noite, eu não tenho porra nenhuma. Ih, tiozão tá chapando, hein? tiozão tá chapando, ó tiozão chapando, é mandalão feca, não é pressionada. Qualquer fara essa merda, essa pega. Essa feca, não é pressionada. Qualquer fara essa merda, essa pega. Ela tirou para a checa pra botar na boca. Ela tirou para a boca pra botar na check. Ela tirou para a checa pra botar na boca. Ai, que vem nessa pega. Ela tirou para a checa pra botar na boca. Ela tirou para a boca pra botar na check. Ela tirou para. Ai, manda lá, manda lá, vem assim, ó. É o Benin, caralho. Manda lá, manda lá, vai. Ela tira para a checa pra botar na boca. Hasta